Nazioartaren tartean gaur Errusiako hautezkunditaz behar dugu solastatu, izan ere asteburu hontan eh, Errusian hauteskundeak izan dira eta Vladimir Putinek eh, aixe irabazi ditu hautezkundek uneko laroita zazpiarekin. Hala ere, Azir Blas, egunon? Egunon. Zurekin egunuka, aipatu e, eh, hautezkundeak e, Errusiako sistema politikoan zetoki duten eta zeiratako hauteskundeak egiten diren Errusian? Errusian. Bueno, Rusia independizatu danetik ezin esan dezakegu demokrazia badanik inundik inora. E, sistema autoritario bada, gradu desberdinekin. Eta horren, hautezkundeek betetzen duten papera, batez ere paper plebizitario bada. Hau da, hautezkundeak ospatzen direnean, eta bereziki presidenzialak ospatzen direnean, e, erabiltzen dira jakiteko agintean daudenek zeba ez duten eta ba, emaitza oso onako aldin badituzte, e, errefrendatuta bezala ulertzen dute, beraien e, ordur arteko jardun politikoa, eta emaitzetan berakada bat baldin badago, eta berakada hori handi baldin bada, baldaketak gurutzen dituzte. Baina benetan ez dira lehiakorrak e, ulertzen dugun bezala jakiteko norka aginduko duen herrialdean. Ez da, behin baino ez dira egon hautezkunde batzukola estu izan direnak, eta larogeita margarren amarkadan, alderdi komunista eko eh, eta Jeltsinen artekoak, eta gaur egun jakin badakigu, gara hartan Ziuganovek irabazi zituela, eta ale ere, ez da, ba, Jeltsinek ba, iruzur, iruzurren bitartez, ba, formalki irabazi zuen, eta mende balderen babesarekin, ba, boterean jarraitu zuen. Hori izan da, une bakarra, minatzen dara hogeita maseian, okeres espaldin banaiz, ba, e, benetan e, leia egon dana. Bestela, normalean, ez dago leiarik, eta balio dute errefrendatzeko ba, boterean dagoenaren jarduna. Eta hori besterik ez. Osea, ezin da esan inundik inora, hautezkunde hor batzuk direnik. Ez eta libreak direnik erraiten zain bezala Europako beste hainbat estatutatik, bueno, e, lehiakorrak ez diren momentutik e, libreak direna esateak gehiago itxolitzateke noski, baina, bueno, formalki badago askatasuna, ba, e, eh, hauteskundetara aurkeztu alizateko, eta alderdi desberdinak aurkezten dira, eta nola baiteko e, leia badago, baina ez, da, ez dira lehiakorrak, ze leia hori oso desorekatu da. Boterean daudenek, ba, beraien eskura tresna asko mediatikoak, botere ekonomikoa, e, estatuaren aparatu bat adena, erabiltzen dute beraien alde leia horretan, orduan leia oso desorekatua da. Agian berritasuna eta hori egia da, e, somatu dana azkeneko hauteskunde hauetan, ba, e, lehiatu alizateko normalean baina traba gehiago jarri dira. Eh? Ba, askotan jarri izan dira, kasu batzuetan, e, batez ere, ba, e, estatuak gustoko ez dituen aukera politiko batzui bereziki eskaera gehiago egin zaizkio, edo traba gehiago jarri zaizkio, edo luparekin begiratu zaizkio orkestu dituen seinadurak eta bakarrik lau hautagai izan ditugu, ez da? Hori izan da pixka bat igual e, eh, baberritasuna. Eh, mm. normalean baina hautagai gutxiagok lortu dute leia horretan sartu alizatea. Nenizu kaltetu Vladimir Putinietaz, beraz, hogeita urtez eh, poderan izan da, 2008 eta mar arte luzatuko du bere lege gintzaldia. Ze pixu izan du bere garaipenean Ukrainiako gerrak zure ustez? Bueno, dudari gabe, e, garrantzitsua izan da, ze ikusi dugun bezala e, inoizko bere maitzarik handiena, e, altuena izan da, mm, inoiz du lortu hainbesteko babesa, eta inoiz ez dira egon Errusian hainbesteko parte hartza izan duten hauteskundeak. E, Emneko iruro mazazpia pasatu da, e, mazazpi terdi gutxi gora berak Iuneko e, e, koma bostak hartu gutxi gora bera parte, beraz, importantea da partai eta sekulakoa bezala lortu Putinek, besteak beste, ba, gerra testu inguru batetan ospatu direlako, ez da, gerra testu inguru batetan, momentu hontan e, Putinek nola baitere gorpuztu du, ba, errusiar interes nazionala, eta gainera, e, nik uste, eh, gerra testu inguruetan beti gertatu hori da, ez da, badago jendartearen sektori importante bat, ba, koesionatu egiten dena, boterearekin naiz eta adoz ez egon, batez ere gerra, hori internazionala bada. Eta momentu honetan, Errusiaren eh, artean jada ez dago dudarik, eh, gerra, Ukrainako gerra, ez dala Ukrainako, Ukrainarekin duten gerra bat soilik, batez ere NATOrekin duten gerra badala. Eta orduan, kanpo eraso batenpean daudela eh, sensazio hori garatu dute askok eta gainez bizi izan dute ere personalki imagina dezagun jende asko jende askok ba e, mendebaldea jarri santzioengatik errusiari ba ezin izan dituztela ja da erabili ba bere patriketan zezkaten visa mastercard txartelak bidaietzen zutenean trabajartzen zizkieten kirolariak baldin badira ba e, Eh, kompetizioetatik espulsatu dituzte, eta e, guzti horiek, beraiek personalki sufritu dituzte eta ikusten dituzte, eta orduan erasopean daudenaren sentsazio horretatik nik uste e, jende askoak eta asko, naiz eta Vladimir Putinen politika publiko konkretuekin, eguneroko politika publikoekin ez egon ados, ba ez du dute, ba gerra testu inguru horretan. Ba, gaur aipatu dugu Vladimir Putinen e, garaipena, 2008 mar arte izanen dela beraz la eh, Rusiako presidente. Mila ezker, gracias, Blas, urrengo arte? Zuei.